հարինակիցներ, այսօր օգոստոսի 18-ն է, օրը երկշաբթի մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում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 Համապատվում է 240 մարդ, հիմնականում զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ։ Մի մաս ծառայում են բանակում ժամանակավոր, կան որ աշխատում են Գերմանաբանդում, հացթուղ, դպրոցն է հիմնական աշխատատեղը, էլեկտրոցանցիմոնիկ աշխատող, ջրահեռացում, ջրամատակարարում։ Դպրոցում 48 աշակերտ է հիմնականում 22 ուսուցիչ է, ցեղ աշխատողներ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 կարողանում մորթին տեղ հասցնի կամ վաճառին միտեղ։ Այն ով պահում է, ստացում է իր մոտ, ով չի պահում, չունի։ Ընդհանրապես մեծամասնությունը Ստեփանակերտն տանում։ Եթե մսամթերման կայան ընտանում գող չընկներից, եթե մսավաճառի մոտ ընտանում ոչինչ էլի, թեկուզ մսավաճառն էլ էլի իրանցից շատ աշխատում։ Ջրի խնդիրը լավ է։ Երկու աղբյուր ունենք բայց հիմա արտիզանն խփալ մի հատ գյուղի բնակչությանը ջուրն մատակարարում դրանով, մի հատ արտիզանն խփալն բանջարաբոստանային կուլտուրաների համար։ Քանի հեկտար ցանկատարածքն է գողում եք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 ուշակյամ քինամ ինքը։ Օրփաթորը Մարիամաձորի տրանսպորտն ա գալիս գնում, երկու շաբթի օրը հադրուտից են տրամադրում։ Մշտական չլի, եթե այնտեղից եկողա ավելի հարմար է։ Իմանում ես, ես ինչ ժամին ինչ կյալու անցնի։ Հադրուտ գնալի համար էլ էլի դժվար է Ընդհանրապես Ավանի հետ մեր կապը կտրված է, տենց է ստացվում։ Մի հարցի համար պիտի մեքենա բռնես 1200 դրամը այստեղից մինչև Ստեփանակեր, 700 դրամ մինչև Հադրուտ։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ rozumieć.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 Հիշեցնենք հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ կարլի թևեր, ինձ կթողնի կտրճի վեր, ու կորորվի լուսնից կախված, կյանքի սեկյատնի հնարած, կյանքի սեկյատնի հնարած։ Ես ունեմ երեք փոքրիկ, մի տղա երկու աղջիկ, իսկ նրանք ունեն մայրիկ և երկ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 նրանք ինձնից կհերանան նրանք ինձնից կհերանան Ես ունեմ տարբեր երկեր իմ կյանքից փոկված դեպքեր սա իմ կյանքն է իմ ընկեր որ փորձում եմ ես երկեր իմ կյանքն անիվների վրա կգլորվի ու Teherana imkan knanim nedi vera imkan knanim nedi vera imkan knanim nedi vera miorin znic kazan zrana nakahok ni hukagana imkan knanim nedi vera imkan knanim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 Նրանց հարգող կինը երբեք իրեն թույլ չտա լինել թափթփված փնթի արտակինով։ Նա միշտ թակուհու տեսք ունենա ցանկացած իրավիճակում։ Եվ այսպես, ինչպես կազմակերպել ամենօրյա խնամքը տնային պայմաններում։ Մեր զրույցն սկսենք մաշկի խնամքից։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 դիմակ դնել, որը պետք է ընտրվի մաշկի տեսակին համապատասխան։ Դիմակը կարելի է եւ ինքնուրույն պատրաստել եւ գնել։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 Սիրելի ռադիոլսողներ, Կարծիք հաղորդաշարն է եթերում օրվա մեր հանդիպումը ամփոփային կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Բրուքթել Լորա անգլացի մաթեմատիկոս, Անտոնիո Սալերին ցակումով իտալացի ավստրացի կոմպոզիտոր, Մկրտիչ Պեշիկթաշյանը հայ պոետ, դրամատուրգ, դերասան, ռեժիսոր, հասարակական գործիչ, Սիամանթոն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 ամերիկացի կինոռեժիսոր դերասան, Պատրիկ Սոեզին, ամերիկացի կինոդերասան, Կարոլ Բուկեն, ֆրանսիացի դերասանուհի, Մեդլին Սթոուն, ամերիկացի դերասանուհի, Դիդե Օրիոլա, ֆրանսիացի ավտոմրցարշավորդ, Ալեքսանդր Տերմարտիրոսյանը,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 ու բարվելով հուշի թևի նոր հանդիպում ես կխնդրեմ երկնքից ես քեզ նեում եմ նոր պատմություն փորձում յուսեմ եւ քո անվան ամեն տարով նորից ապրել թող աշխարհը զարմանա հորդում է մի քամ իմ սրտից ու վերհարնում գարունքներին անցանող ես քեզ սիրում եմ ուներում է սիրտը իմ տալիս հույզերը փոթորկոտ ու սպասում սպասում թող աշխարհը զարմանա